Hələ təfsirinin müqəddiməsində 10-cu səhifədə deyir ki, Quran tərif olunur. Bir Qurandan Quranda yerləri dəyişdirilmiş və Muhammedə nazil olan əsl Qurana protif olan ayələr var kifayət qədər. Hətta misallarını da gətirib. Bir bax məsələn, bu ayə bu cür nazil olmuşdu, indi isə Quranda belədir. Müqəddimədə deyir bunu. Peşə kişiyə məsəbində, yəni təfsirçilərin padşahı Kuleyni müəllimi Bu problem deyil. Yəni bunu heç kim, kim kimin kəllicə gətirəcəm kitabı qoyacam qabağına özün oxu. Hamısı da var. Problem isə nədir? Problem ondadır ki, qardaş, bax, mən sənə sual verirəm. Mən götürüm bu Quranı. Tutum bu əlimdə belə. Deyim ki, vallahi bu Quran təhrif olunub. Muhammədə nazil olan Quran bu deyil. Mən kafirəm bu sözümlə, kafir deyiləm. Avtomatik. Avtomatik kafirəm. Qeyri şəhsiz. İki şey görəm. Və sən mənə deyə bilmərsən ki, sən istihad eləmsən, xəta eləmsən. Çünki iki şeyə görə. Bir, dində etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdə istihad yoxdur, üzvzat yoxdur. Məsələn, dində etiqad olunması zəruri olan məsələdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu rəsuldur. İndi mən durum deyim ki, yox, ondan sonra Peyğəmbər gələ bilər. Üzr var bu sözə görə? Və mən deyim ki, istihad edim ki, hər kəs diriləcək vaqifdən başqa. Qiyamət günü ola bilər bu. Dildə etiqad olunması zəruri məsələdir ki, hər kəs dirilsin. Bu bir. İkinci də ki, nas olan yerdə, dəlil olan yerdə istihat keçərli deyil. Dəlil var. İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun. Biz Qur'anı indirdik və biz onu qoruyacağıq. Dəlilin qabağında nə istihat? Dəhşət budur ki, bunu bu gün belə oxumuş, bilən, öz kitablarından xəbəri olan bir şeyə deyəndə ki, sizin məzhəbin qurucuları ilə kafirlərdir ki, kafirlər qurub. Deyir ki, yox, kafir saymırıq. Niyə? Hə, istihad ediblər, xəta ediblər. A. Necə istihad ediblər, xəta ediblər? Yəni, bax, mən nəyə gətirmək istəyirəm? Bu sözü önəminə fikir verin. Başqa vaxt əhl-i sünnətə Səqəleyn hədisini dəlil gətirən şiyələr Səqəleyn hədisi, yəni mən sizə Quranı və əhl-i beyti bıraxdım. Tutunun ondan. Nə üçün? kiçik əmanəti öz fikirləri ilə deyirəm ha. Onlara görə əhlüsünnə əhlibeyti qəbul etmir də güya. Nə üçün əhlibeyti qəbul etməyəni kafir sayırlar? Ondan böyük əmanət olan Qur'anın tərifinə etiqad edib onu qəbul etməyəni kafir saymırlar. Nə üçün? Göt aç Mufidin etiqad kitabını şiə aləmində Şeyx Mufidin e, yazdığı etiqad kitabından möhtəbər kitab yoxdur. Qutardı. Qız o, o kitabı imaməti inkar edən hökmü nədir? Kafir. Necə oldu imaməti inkar edəni üçün üzr tapılmır? Ondan böyük əmanət olan Quranı inkar edənə rahat üzr tapılır. Hardadır bu insaf və ədalət? İddia deyə boş-boş iddialar da hamısı, belə küllü vəzəyli iddialar. Heç birinin isbatı yoxdur. Bunu deyirik. Quran-ı Kərim necə nazil olub dünyaya, onu da bəli, yaradanda bir Bildim qardaş. Dünyaya gəldi, qiyamətin gününə qədər. Gözəl. Onda mən sənə bir dənə sual verirəm. Onda bir dənə sənə sual verirəm. Bəs bir məzhəb ki, bunun 8 dənə dirəyi var. 8 kitabı deyirəm də 8 alimi. Özləri deyirlər, e? yəni burada məsələn bu gün sənə bir dənə adi misal deyim. Bir dənə müctəhid risalə yazanda 8 kitabı qabağına qoyur yazır. Yəni, nə dəlil var o kitablardan gətirilir, qutardı. Yəni, təməl budur. Məsələn, Quran, Nəfsül Balağa və bu 8 kitab qutardı. Çox var. Amma əsas təməl budur. Ən güclü və ən səhih. Bu müəlliflərdən neçəsi, yarıdan çoxsu, açıq aydın deyib ki, Quran tərif olunub. Bu qafilə bir yana. Deyib ki, kimsə ki, Quran tərif olunub, o şiyə sahibdir. İndi mən də deyirəm ki, mən də deyirəm ki, deməli, deməli, bu məzhəbi kafirlər qurub. Və ölməli quru Quranın tərifinə etiqat edən kafirdir qutardır. Bu, e, qeyri-şərtsizdir bu. Bu, heç müzakirə və mübahisənin yeri deyil bu. Və bəs necə olur ki, bir məzhəb ki, kafirlər tərəfindən qurulub? Necə etimad eləmək olar ona, bu məhzəbə? Bunu da qoydum qırağa. Onu da qoydum qırağa. Başqa bir şey deyim. Bax, Cafer Sadiqin dilindən 2000-ə yaxın məsələn, əgər biri deyə bilər ki, mən bizim bu möhtəbər hədis kitablarımızda olan Quranın tərifi ilə əlaqəli 2000-ə yaxın hədis var, ondan səhi saymıram. Hamısı uydurulub. Onda mən deyəcəm ki, əgər bir imamımızın dilindən rahat bir şəkildə bir məsələdə 2000-ə yaxın hədis uydurula bilirsə, deməli sizdə səhi bir hədis yoxdur. Hər şey uydurulub. Bir məsələ ilə əlaqəli raha 200 yox, qardaş. 2000-ə yaxın hədis uydurula bilirsə, Belli bu məsələdə də uydurula bilər də, heç belə rahat istə. Heç ehtiyac yoxdur onda o kitabla asmağa. Yox, məndə bir şey bilməsəm, o ağır yerlər oldu, yəni yuxarı şeylər o qədər bizə güclü vacib deyil ki, yəni əməlimiz gündəlik bizə nə lazım. Çünki mən bundan danışdım bilsən, niyə təməl məsələlər var. Bilmək istəyirəm o dəstəmazın burada alması, burada alması. Mənə burada yox. Yox, dəstəmaz yox. Bir də o qaldı. Yaxşı, yaxşı, bax. Onda o sürüşəm burada. Bunu uşaqlar indi müsəlmanlar rəhməni. Mən onu necə təmin edəcəm? Paltarı mı? Dhe janë mundar të gjendesh, nuk e bədənin paltarı. Xər qaldı, paltarı çıxartıyor da. Ben bədənin qaldı. Necə? Hə, bədənvi döyür, yəni bədənvi döyür, bədənvi döyür. Həmin o yer yumalı, yəni? Bəli, hə, vəssalam. Və onunla axan su böyürdən bir qalaraq, hə, təmizdə, təmizdə izi gedənəcən, ləkəsi gedənəcən, iyi gedənəcən təmizdə. Yəni şərt deyil ki, bir dəfə yuyur. Hə, məsələn, götür, götür, məsələn, götür, kuşqanı tör, sütün vacib deyil ki, hamısı yuyulsun. Yudun vəssalam. Yəni sən bunu demək istəyirsən ki, yuxarıdan aşağı yuyulmalıdır. Mən bilmək istəyirəm. Bax, bax, suya bir yana gəlib bu ayında tamamlanmalıdır arada. İstəyirsən ayağını qaldır, istəyirsən aşağı yuy, fərqi yoxdur. Əsl düzgün təmizlənsin. Yoxsa xar qalını suya dilişirə qalarmı? Töküləcək də aşağı. Bu arxada ilişki qaldı. Yox, bu adi bir dənə sən misal deyim, qardaş, bax. Girmişsən hamama. Duşu götürmüşsən. Yuxarıdan aşağı yox. Aşağıdan yuxarı yuyuram. Vəssalam, səhih. Və Quran-Kərim suyu nə tər hökm edib ki, su nə tər təmizdir? Necə edib? Nəcisiz su əməldir. Quran nə deyir? Quran nə deyir? Quran nə deyir? Dökünə. Yox, yəni mən burada izah eləmirəm. Yəni mən deyirəm. Yox, sən desən Quran yəni deyir. Yəni bunu izah eləməkdən Quran-Kərimdə suyu Allah Taala yəni hökm edir. Də nə tər təmizləməlidir? Bu olmaz. Harda gəlib o ayə? Yəni var Quran-Kərimdə. Bil yox dedi şu, yox. Bu hökm olmalı ki, yəni bu nədir suyu təmizləmək? Harda gəlib də? Bunu bunlar təmizləmək üçün altdan yuxarı yerə çıxardan tökməsini təmizləmir. Bunlar yoxdan. Yumaq yazır, sadə yumaq. Çox silib. O civarki suyu sizə nazir verir. Yuxarıdan aşağı belə yumruq. Bunda mənə belə qalıb yerdən. Qardaş, yox, birincisi bura var. Axıcan, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı qardaş, bax, yaxşı. O məsələni də mən Diyala dilini telefonla söylədilər. Yox, səbirlə qardaş, telefon demirəm. Deyirəm, qum tələbəsinə telefonla söhbət edəndə möhür barədə. Bu məsələni də söhbətləmişdik orada. Bilsən nədir? Birincisi, birincisi, ağıl şəriəti tabi, şəriət ağla tabi deyil. Ağıl şəriətə tabidir. Bu bir. Sünnədə kifayət qədər dəlil var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm suyu ovucuna götürər və yuxarıdan aşağı, bu da yuxarıdan aşağıdır. Belə də görsən, belə fərqi. Yəni, yəni, bu da yuxarıdan aşağıdır. Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. Ərsünlə belə də yürürsən. Heç mən axırıncı da yadıma gəlmir ki, asansa belə yürür. Amma fərq ozuva tökülüb belə yox, altdan belə. Heç nə dəxli yoxdur. Mən ona qayıtdım, bir dənə sual verdim. Dedim ki, yəni başqa çünki mən bilirəm ki, fırlatmaq var. Bir dənə şey desəm, o fırlanacaq. Altdan yuxarı təmizlənmək olmur da. Bir yox. Heç bir variantla yoxdur, deyir, yox. Deyirəm, onda ayaqla məsələ. Bir də ayaqla məsələ. Altdan yuxarı elədin, yuxarıdan aşağı. Ayaqla məsələ. Onda bir söz. O etin məsələ, yəni e, Yox, altdan yuxarı elədin, yuxarıdan aşağı. Yuxarıdan gəlir. Yox, qardaş. Bir dənə qulaq as. Qardaş, səbrlə. Bir bir də axıcan. Bir dənə səbrlə bax. Qulaq as. Fikir ver. Birinci qayda qoyulur. Yenə də iddia, isbatı yoxdur. İddia irəli sürülür. Bir də iddia yalnız yuxarıdan aşağı pak edilməlidir. Mən də bu iddianı qəbul etdim. İndi sual verirəm. Ayaqfa aşağıdan yuxarı məsədəndə necə təmiz olur? Axı qayda qoymuşdun ki, yalnız yuxarıdan aşağı. Su paketi deyim, su 80 litrə Torpaqla elə. Budur ki, torpaqla eləmirsən ki, yaş əlinə məhz eləyirsən. 50 yaş seçdim, məhz seçdim. Bunu Quran-Kərim namaz, dəst namazı almağa nə tədbir məhz seçmək, başı yox, qıçı yox, ya falan yerdə dəst namazı aldım fərz. Bunu Quran o deyil, nə bu Quran. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Başqası tərtib, səndən öyrənməsə bir düz nədir? Quran gəlməsini deyir ki, mən də bilirəm. Onunla qarışır. Deyir ki, sən səbirli ol. Suyu tök buradan, məsələn Quran kəndi deyir, suyu tök buradan qaldırın, tökdün bu yer. Quran demir, Quran demir. Bunlar bilmək istəyir. Qardaş, bir səni bir də mən bildim səni, sən sual mənə aydındır. Mən də sənə cavab vermişəm. Artıq cavab vermişəm. Bu ehtiyac yox. Mən sənə deyirəm ki, sənə deyirəm ki, Sənin gətirdiyin o ki qayda gətir, o batildir. Sənin qaydanı mən necə batillədim? Məhz misalı ilə sən mənə qayda gətirdin ki, qaydadır, pak yuxarıdan aşağı olmalıdır. Yuxarıdan aşağı olmalıdsa, onda məsini aşağıdan yuxarı edirsən. Buna cavab, bax, buna cavab verilməmiş. Aha. Verilməmiş. O iddia ilə iddia olaraq qaldı havada. İddia qalmadı. Bəs sən dedin ki, mən demək, onun mənim savadını çatmasa, yəni acı bundan razılaşam ki, mənim savadını çatmır ki, Quran-Kərimi açım, oradan oxuyum ki, mənə Quran-Kərimdə Səhvəma necə nazil olur, yəni nə də almalı, onu demək. İndi biz... Bir dənə səbirli, qardaş. Allah, yox, ayağı yumağı məhsi qoydumaq qıraqa. Bu yuxarı, aşağı, sən başa düşmürsən məni. Sən niyə belə belə inatkarlıqla danışırsan? İnatkarlıqla danışırsan. Qulaq as, sən mənə Qurandan, mən sənə demirəm ki, Quranda dəstəmaz necədir. Mən ondan danışmıram. Quran ayəsini qoyduq bir kənara. Mən ondan danışmıram. Qurandan biləm də necə dəstəmaz. Bəli, onu deyəsən, dəstəmazın qaydasını demirəm mən sənə. Mən sənin dəstəmazın qaydasından danışmıram. Biz bundan danışırıq. Yuxarıdan aşağı su tökməyi. Bu niyə bu xasiyyət var? Bir mövzu qutarmamış. Keçməyə başı. O eləyəcək. Fəqət bu önəmlidir ki, sən qayda dedin. Quranı qoydu qırağa. Sən məsliyəndə hə, heç nə demirəm. Axı sən namaz qılırsan da məsliyəndə altdan yuxarı eləyirsən, yuxarıdan aşağı. Aşağıdan yuxarı. Düzdür? Bu səyləyirsən də. Yəni buna ehtiyac var Qurana baxmağa ya hədisə. Buna onsa bütün şeylər belə eləyir. Mən də deyirəm ki, onda sizin öz iddianızla sizin dəstəmatınız batildir. Çünki aşağıdan yuxarı pak edici sayılmırsa, onda deməli burada da sayılmır. Yoxsa elməz ərfaq edici? Yox, e, onu demək istəmir. Şimdi o deyən düzü qardaşım qərar verir. Yəni bu belə olanda batil olmasa deyil, niyə belə olanda batil olur? O sualın cavabını səndən istəyir. Məsələn, necə olmalıdır? Denən ki, qardaşım, mənə başlataq bu Qurandan necə gəlib? Yalnız və Peyğəmbər sallallahu hədislərindən necə gəlib? Quran necə yazıb eləmək lazım? Və Peyğəmbər sallallahu hədis Sən məsələn deyirsən bu mən bilirəm belə sökür təmizləmir. Yəni bu bizim öz əmrimizdir. Kim deyir belə sökür? Mən deyirəm Quran-Kərimdə dərs namazı Yaxşı, Allah Subhanahu Allah Subhanahu deyir. Allah Subhanahu deyir. E, ayədə ki, ya yuhallazina amanu izə qumtum ilə salah Ey iman edənlər, namaza duracağınız zaman faqsilu vucuhakum və aydiyakum iləl marafiq yun üzünüzü və əllərinizi dirsəyəcən və ya dirsəklərlə bərabər, orada iki, ikidir. Vamsahu birusikum və arcu ləkum və ya və arcu likum iləl kəbəyin. İki qirayət var. Yəni, Quran-ı kərbin neçə qirayəti var? 10 qirayəti var. Quran 10 qirayəti var. Məsələn, bir qiraətdə Məlik yevmiddin uzanır, bir qiraətdə Məlik yevmiddin. Və ləm yəkul ləhu kufuvvən əhəd və ləm yəkul ləhu kufuən əhəd. Belə. Burada da bu qiraətdir, bu səhid, burada ixtilaf yoxdur. 10 dənə səhid qiraət var. Və bugün biz gördüyümüz Quran, yəni Azərbaycanda daha çox yayılır, bu Asim qiraətdir. Amma başqa qiraətlərdə də Quranlar çap olunur. Yəni hərəkə fərqlilikləri. Və iki dənə qiraət var bu ayədə. Bir qirayətdə və arcullikumdur. Bir qirayətdə və arcullakumdur. Və arcullakum qirayətinə görə ayə mənası belə olur. Başınıza məhs edin və ayaqlarınızı topuqlarla birgə yürün. Və arculikum qirayətinə görə və topuqlara çəngin. Və arcullikum qirayətinə görə başınıza və ayaqlarınıza məhs edin. Hər iki qirayət var. Əl-sünnə vəl-cəmaa Quranda da bu, bu ziddiyyət deyil ha. Sən deyə bilərsən, onda Quran, Quranda ziddiyyət var, ziddiyyət deyil. Quranda ziddiyyət ola bilməz. Yox, bu qirayətlərdə fayda var. Və sahabələr bu 10 qirayətin 10-u ilə də oxuyurdular və Quran bu 10 qirayətlə nasib olub. Və bu qirayətlərin bu cür müxtəlifliyi, bu qirayətlərin bu cür müxtəlifliyinin özündə hikmət var. Çünki hamısı Allah tərəfindən nasib olan. Məsələn, əhlüsünnə vəl cəmaa bu qirayətin hər ikisinə əməllidir. Hər ikisinə əməllidir. Heç bir problem yoxdur. Məsələn, əhlüsünnə və arcul lakum qirayətinə əməllidir. Bu arcul lakum qirayətinə əməllidir. Yəni ayaqlarını suyun. Dəstəmazda ayaqlarını yuyur. Nisən deyirsən, bəs o biri qirayəti əhlüsünnə əməlliyir. Və arcul likum başınızı və ayaqlarınızı məs edin. Əhlüsünnə buna da əməlliyir. Sonra ayaqla məsləmişsən namazda. Amma necə? Onu sünnət göstərir. Hədis göstərir necə? Şərtlərini gətirir. Corab geyinməlisən, yəni çapaq ayağa yox. Əhlisin hər iki qiraətə də nə elədi? Əməllədi. Amma Şiə məzhəbi bu arculikum qiraətini götürüb hədissiz yalın ayağa məsliçək o arculikum yün qiraətini saxlayacaq, qalacaq belə niyə mən məsələn özünü yetirəm? Mən ayağım batılanda yuyuram. Batmaq yoxdur. Bat, yəni, uçmaq... özünü deyirlər ki, mən ayağım Cumaqdan söhbət getmir. E. Cumaydan söhbət getmir. E. Allah subhanət hala deyir ki, yəni cumaq basit yox. E. Allah subhanət hala deyir ki, başınıza məhz edin və ayaqlarınızı yuyun. Quran kəndi yazır. Bəli. İndi qardaş, mənə elə gəlib çatdı gedir, mənə maraqlandı. Amma ki, mən sənə deyim ki, qardaş, mən sənə məsələlər üçün deyim. Bu məsələlər ki var, ha, dəstəmaz, təyəmmüm, o fiqhi məsələlər ki var, sən bu fiqhi məsələlərinə bir geri gedib çıxa bilməyəcəksən. Bilirsən niyə? Çünki məsələn elə şiənin öz müstəhidləri ki var, risalələr. Hələ öz aralarında məsələn nə qədər ixtilaf var. Məsələn biri deyir ki, bu vacibdir, biri deyir ehtiyatan vacibdir, biri deyir vacib deyil. Məsələn bir müstəhid deyir ki, siqaret çəkmək haramdır, biri deyir məşruf, biri deyir mübahdır, problem deyil. Hələ öz aralarında. Ona görə bu fikri məsələlərin bir önəmi yoxdur. Əsas bilirsən sən Nəyi araşdır? O, bu biyala deyir, iddialar var ha. O iddiaların isbatını araşdır. Yəni, çoxunu Allahdan bu iddialardır. Əhl-i beyt, əhl-i beyt, əhl-i beyt, əhl-i beyt qutardı. Və salam. Bir dənə budur Allahdan. Yaxşı, hanı əhl-i beytin məzhəbi? Gətir Caferin kitabını. Gətir Musanın kitabını. Yoxdur. Praktikaya gələndə isbata etmə yoxdur. İddia mı var? Hədis kitabları danışdın nə gündədir? İddia var. Səqreyn hədisi Quran və Əhlbeyt Quran tərzi etiqadı. Daha nə əmanətdən danışırsan? Yəni çox danışmaq olur. Ona görə çalış belə şey eləyəndə ya bu mənada çalış araşdır özün üçün. Ya da ki ağır gəlsə, ağır gəlsə qardaş deyərsən, etiqadi məsələlər ki var, etiqadi məsələlər. Məsələn bu təvhid məsələsi. Araşdır təvhid məsələsini. Çünki bu da önəmlidir. Haqla batili ayıran əsas meyarlardandır. Məsələn, Xomeyni kitabında deyir ki, ərəbcə yazılı kitabında, Talabul hacə minə şəzər əv həcər leysə bir şirkinə indənə. Ağazdan və daşdan yardım diləmək bizdə şirk sayılmır, əgər o müsal, yəni, mən müsəlmanam deyirsən. Bizdə şirkdən sayılmaz. Yəni, və ya məsələn, o 8 kitabdandır. Molla Bağır Məclis Biharül Ənvarda gətirir. Biharül Ənvarda imamların qədirlərini ziyarət etməyin ədəbləri 1, 2, 3, 4, 5 ondan çox gətirir. Və 6-cı ya da 7-cidə gətirir. Deyir ki, əgər getdin bir imamın qəbrini ziyarətə, o ziyarət namazı ki, var 2 rükət, icazə verilir ki, sənə üzü qibl, üzü qəbrə namaz qılasan, vəlau istadbaral qiblə, hətta arxan qibləyə olsa da. Məclisi deyir. Ziyarət ədəblərində. Və Xoyi öz kitabında deyir ki, şübhəsiz ki, məşhədlərdə, yəni e, Əlinin, Hüseynin, Rızanın qəbirləri yanında edilən ibadət məscidlərdə edilən ibadətlərdən qat-qat artıqdır. Gör insanlar məscidlərdə necə yayındırırlar. Və hətta deyir imamlarımızdan nəql olub ki, e, əlinin qəbri yanında qılınan namaz, deməli, məşhədlərdə, e, məscidlərdə qılınan namazlardan 200 min dəfə artıqdır. Xoyu deyir. Və məsələn o şey ki, o dəfə telefon zəng eləyib bir qardaş sual verib təzəpirin imamına, təzəpirin imamına sual verib ki, məşədə getmək istəyirəm, oran fəziləti vardır, əlbəttə ki, fəzilət. Deyib qardaş, telefonlarda var, qardaş fəziləti nədir? Deyib, bir də məşəd ziyarəti, Peyğəmbərin özünün etdiyi 90 dənə hədisdən əfsəldir. Dəhşət. Və məsələn, o kitablarındakı hədis ki, dəhşət, yəni bilsən nə? Şirk də belə başdan ayağa Belə elə məsələ. Yəni hətta ola bilər sənin elmin və həvəsin olmaz. Sən təsəvvür elə ki, məndə həvəs olub ki, oturub mən şiə kitablarını oxumuşam. Məsələn, mən oxuyanda qardaşlar mənə gülürdülər ki, işin gücün qutarıb deyir, oturub şey, öz kitablarını qala-qala. Yəni belə də bir belə çıxır. Başa düşdün? Qırıb olmalı sənəddə. Ola bilər sən, sənin üçün ağır gələ. Məsələn, mən onları Allahın sizdən bir-iki dənə risalədə toplamışam. Yəni, araşdıra-araşdıra toplamışam. İnşallah o yazdığımı götür, 32 səhifədə A4 formatda. Demirəm sən, demirəm. Ver biləndə. Dönən Allah şahiddir qardaş, bax burada da deyirəm. Yəni istəyirəm ki, kimsə desin ki, orada yazılanlar yalandır. Yəni orada cilt səhifəsindən yalandır. Bir nəfər o mənə e, orada e-mailimə bir məktub yazır, şeyədir, deyir, Qoruş, deyir, mən yazdığımı oxudum, hər şey, 32 səhifədir, deyir, hər şeyinə razıyam, İki dənə məsələdən başqa. Deyirəm, Allah sənə idarət versin. Əgər sən oradakı hər şeylə razısan, yox e, 32 səhifənin, 30 səhifəsini tulla qırağa, 2 səhifəsi ilə razılaşsan məzhəbin dağılıb. sən mənə deyirsən ki, iki dənə məsələ olmadım, razı olmadım. İki səhifələ razılaşsan məzhəbin darmadağın olub. Bu dəhşət belə, ki, inada bax, inada bax. O da razılaşmadığı iki məsələ nədir? Orada uzun qulaqların rəvasını. Deyir, bu Kuleyn də yoxdur. Hədirəm ki, laf tutaq ki, yoxdur o kitabda. Risalənin dəyəri düşdü qızlarda. Orada mən nələr yazmışam sənə? Orada iki dənə məsələ ilə razılaşsam qutardı. Bəsdir. Ki, əl çəkəsən. Mən sənə demirəm araşdır, amma bir araşdırsınlar. Yəni, mən sənə bunu arxain deyirəm Allahın ismi ilə. Amma özün araşdırmaq istəsən, tohid. Bax, gör bugün şirk əhli kimdir, tohid əhli kim. Bu çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Qiyamət günü Allah istədiyi günahı bağışlayacaq istədiyinə şirkdən başqa. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ona şərik qoşanı bağışlamayacaq. Və başqa ayədə deyir ki: "İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi'l cennə." Kim Allaha şərik qoşdu, artıq Allah ona cənnəti haram etdi. Loğman ata oğluna nə, nə deyir? Ya bu nə gələ tüşrik billah. İnnə şirkə lə zulmun azim. Ey oğul Allah şərik qoşma. Şirk ən böyük zülümdür. Şirkdən böyük müsibət var. Şirk nədir? Allaha aid olan ibadətin növlərindən bir növü Allahdan qeyrisinə yönəltmək. Heç nə yox. Mən deyirəm, ya Əli, qutardı Allaha şərik qoşdun. Allahdan qeyrisinə səsləndim. Hansı ki, burada deyil. Mən deyə bilərəm, yaz vüqar, gəl mənə kömək elə bir dənə bunu qaldıraq. Hə, misal deyəndə həmişə vüqar deyirəm, ne? O ərəblərdə var, Zeyd, Bəkir, Ömər, həmişə misal deyəndə deyir, Zeyd Öməri vurdu, Ömər Zeydi yıxdı. Yəni, əsas budur. Tohid məsələsi, buna fikir ver. Çünki tohid odur ki, məşrik odur ki, Allaha xas ibadətin növlərindən birini və Allahdan qeyrisinə yönətmək. Və adi məsələn Quranda ayə və la tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan. Allahla yanaşı başqasına səslənmə, başqasını çağırma. Bax ha. Bir var deyər ki, Allahdan bax məsələn mən desəm ki, ya Ali, duran maşın xod deyir, ya Ali. Bu maşın xod deyəndə niyə ya Ali deyir? Əlin köməyə çağırır da. Sürəli bismillah da, ya Allah. Şirk qoşdu Allaha. Şərik qoşmadı. Bu şirk deyil, onda tohiddir. Biri deyir ki, şirk deyil. Deyirəm, onda maşallah tohiddir də onda. Hələ tohid budursa, onda da İslam nə gündədir? Deyir, ya Əli, bu neynədir əxi? Bu Allahdan qeyrisinə səsləndir. Bu Əli yolandır. Bax, bu Allahdan qeyrisinə səsləndir. Quran onu demir, Quran demir, Allahdan qeyrisinə səslənmə. Quran deyir, Allahla yanaşı başqasına səslənmə. Yəni, ya Allah, ya Əli. Heç bu da olmaz. Və lə təd'u Mə Allahi əhadən. Allahla yanaşı başqasını istisnələr. Hə? 218. Vəllezine yed'una vəllezine vəllezine la yed'una mə Allahi ilahan axar. Möminlər Allahdan mə Allahi ilahan axar. Möminlər Allahla yanaşı heç kəsə səslənməz. Heç kəsə səslənməzlər. Allahla yanaşı hətta. Qutardı. Bugün pirə gedənlər nə deyir? Bir dənə əllərində şeyi var. Və məhşər Bir dənə şeyi var bir dənə şeyləri. Deyirlər ki, birincisi, biz niyə müşrik olmalıyıq ki? Biz müsəlmanıq, etiqad edirik ki, göyləri yeri xəlq edən kimdir? Allah, Allahın varlığını da qəbul edir. Xomeyni də belə deyir. E? Xomeyni deyir ki, kim rububiyyəti Allahın rəb sifətini, varlığını qəbul etsə, müsəlmandır. Nə etsə də şirk, yəni ki, e, çıxmır İslamdan. Hətta deyir ki, bugün müsəlman ölkələrində şirk yoxdur. Şirk hər yəni bir üçün, onun da şirk deyil axı. Ona görə tovhiddir o. Və iddialar budur. Bir biz Allaha inanırıq da. Subhanallah, Məkkə müşriklər də Allaha inanırdılar da. Yəni, o mənada ki, rububiyyəti qəbul edirdilər. Yəni, göylərin, yerin xaliki deyirlər ki, Allahdır. Allah subhanət hala deyir Quranda. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Mən xalaqas semavati vel ard. Onlardan soruşsan ki, göyləri, yeri kim xəlq edib? Peyğəmbərə deyir ki, Əgər onlardan soruşsan ki, göyləri, yeri kim yaradıb? Ləyəqulunnallah. Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. Deyəcəksən, tərcümədə mütləq və mütləq var? Var. Lə. Ləyəqulunnallah. Lə, ərəblə ləmul müzəhləqadır. Mənanı qüvvətləndirir. Bir də ləyəqulunnallah. Nun-u toqid mənanı qüvvətləndirən nun iki dənə şeylə. Yəni onlar mütləq və mütləq Allah deyəcəklər. Başqa variant yoxdur. Elə də belə də oldu. Bəs problem nə idi? Yoxsa onda qəbul edirdilər ki, göyləri yeri yaradan Allahdır. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin onlarla davası nə idi? Bugünkülərlə bizim nə ki davamız da o idi. Deyirlər ki, biz gedirik, Allaha etiqad edirik, Allaha iman olub, qurban olum Allaha. Gedirik ora, o bizi Allaha yaxınlaşdıran nədir? vasitə. Necə ki, Məkkə müşriklər deyirdi. Zumar surəsi 3-cü ayə. "Vəllezîne yed'ûne min dûnihi awliyâ mâ na'buduhum illâ liyuqarribûna ilallâhi zulfâ." Gör Allah'a etiqad edirlər. E. Allahdan qeyrilərini özlərinə dost tutanlar. Biz bunlara yalnız və yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə dua edirik deyərlər. İlallâhi zulfâ. Yuqarribûna ilallâhi zulfâ. Məqsəd Məkkə müşriklərində nə idi? Allaha yaxınlaşmaq. Onlar nə idi vasitə? Bugünkülərdə nədir? Fərq var? Subhanallah. Qardaş, yəni gedir pirə, uşağı oldu, adını qoyur pir qulu. Halbuki Abdullah olmalıdır, Allahın qulu. Qoyur pir verdi. Qoy, qoysun Allah verdi. Niyə pir qulu qoyur? Niyə pir verdi qoyur? Çünki övladı pirdən görür axı. Hansı ki, övlad verən Allahdır. Bizdə çoxdur da pir vahid kənd Qubada. Pir vahid. Allah deyə tək. Pirə şükür. Pirə şükür yoxdur, Allaha şükür olmalıdır. Şükürsən? Hə. Və məsələn, və məsələn, adi bir dənə şey deyim. Mən universitetdə oxuyanda Bakı İslamda bir dəfə müəllimlə belə mübahisəm düşəndə mən dedim ona ki, Mümkündür sizdə tohidə aid bir dənə kitab yoxdur, yəni bir dənə müəllifiniz yoxdur ki, tohidə aid kitab yazsın. Üstündən bir neçə həftə keçmişdi. Bir gördüm gətirdi belə stolumun üstünə atdı, yəni paltanın üstünə. Dedi, "Ala bu da istədiyin tohid." Belə açdım, deməli qumda çap olub, Azərbaycanca çap olub bura göndərildi. Tohid mənası deyəndə qədər. Tohid yəni tək Allahlı. Bilir. Kitabın adı budur. Kitab-ı Tohid kitabı. Şiə müəllifidir, Kitab-ı Tohid, Tohid kitabı müəllifin adına baxıram. Adı bilsən nədir? <laughs> Abdul Hüseyn Şərafuddin Əl-Musevi. Abdul Hüseyn, Hüseynin qulu. Kitab şirklə başlayır. Bu nə necə tovhid öyrədə bilər? Vallahi kitabı heç açmadım. Dedim, subhanallah, bunun özünə tovhid öyrətmək lazımdır. Müəllif tovhiddən kitab yazıb, adı Abdul Hüseyn, Hüseynin qulu. Necə Hüseynin qulu? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Rahmanın qulu, Rahmin qulu, Allahın qulu. Bir də qəribə bir sənədir. Niyə Əli demirəm, Həsən Hüseyin demirəm. Niyə onların nəvələ Cafar, Sadiq, Muhammed, Baqir və qeyriləri və qeyriləri övladlarına Abdül Ali, Abdül Həsən, Abdül Hüseyin adları qoymurdular? Amma əksinə qoyurdular Abu Bakır, Ömər, Osman. Hə, belə də gəlib, belə də qoyublar. O, Kərbalada şəhid olanlardır. Kərbalada gedib bilən şəhid olanların adlarına bax. Abu Bakır. Əlinin oğlu Abu Bakır, əlinin oğlu Ömər, Osman. Belə də gəlir. Subhanallah. İndi bizə qoy, Biz hansı bir ayında astanada masalı yeyərlərsə, qanunsan. Mən qardaş oğlum adını nə qoymuşam, babam deyir ki, sən nə ardın? Deyirəm, nə olur? Qorxdun özünü. Sən nə ardın? Deyirəm, nə oldu? Babacı nə yiyor? Bizdə nə istəyirsən, başa qarar olur. Eksən bu İranda Quranın təzasında o üçün. Artıq Quranı Ömərdən götürür. Quranı Ömər olur. Ömərov kimdir? Ömərov deyir, mən də deyir, çıxmışım, yəqin mənə soğuq bir baxır. İmam Cəfər e, Hanifən, e, İmam Hanifən ki, Abu Hanifən e, müəllim olub. O İmam şagirdi. İmam Cəfər, yəni Abu Hanifən müəllimi olmağı səhih deyil, düzgün deyil, yəni səhih deyil. Abu Hanifən kitablarında da, həyatında da yoxdur bir şey. Bəzi nəqillərdə gəlib ki, 2 il ondan dərs alıb. Elhamdülillah ümumiyyətlə Cafar Sadiqin məsələn lap lap tutaq ki lap tutaq ki Əbu Hanifə ondan dərs alıbsa da əla. Məsələn deyirlər ki Əbu Hanifə, İmam Malik Cafərdən dərs alıb. Gözəl. İmam hər bir alimin iki, iki cür əsəri olur. Yəni biz alimin etiqadını nədən bilirik? Əsərlərindən. Alimin də iki cür əsər. Ya gərək öz əli ilə yazdığı bir əsər qoyub gəlməlidir ki, oxuyaq bilək ki, bu kimdir. Ya da onun canlı əsəri öz tələbəsi. Filan fərində bir yazılı əsəri yoxdur, əqidəyə fikrayir. Canlı əsərləri deyirsə Əbu Hanifə onlar damsızların üstündə olur. Məsələn, ümumiyyətlə Cəfər Sadiqin bioqrafiyasına bax, rical kitablarında, məsələn, Mizzinin ricalına, Zaki İbn Sa'dın tabaqatına, Buxarinin tarixinə, ki, Muhammed Baqirinə, Cəfər Sadiqdən hədis rəvat eləyən, elm alan, Cəfər Sadiqin özünün hədis rəvat etdiyi şəxslər isə əhlüsün alimlərdir, əhlüsün əmsirafilər. Cəfər Sadiq özü əhlüsünnə ravilərindən elm alıb, əhlüsünnə alimlərindən elm alıb. Məsələn, e, Munkadir adında öz vaxtında Mədənədə yaşayan alimdən Cafər gedib elm alıb. Əhlüsünnə alimdən. Bu ayrı məsələdir. Yəni, işgələn iddia elədiyinə görə Allahdan gəlməyib. Çünki onlara görə imam nədir? Allahdan gəlir, doğulandan alim yoxulur. Və onlara görə imam qeybi bilir. Və onlar deyirlər ki, imam nədir ki, qeybi bilməsin? Və hətta əldən gətirirlər ki, əli deyir göylərin yollarını, insanın yollarına yaxşı tanıyır, yəni qeyb yollarını. Halbuki Allah Subhanahu taala deyir ki, "La ya'lamu qeybe illallah." Qeyb Allahdan başqa heç kim bilmir. Haqqına baxıb kim hansı din şeylərin işidir? Hüseyn Peyğəmbər sallallahu Hüseyn məqamı hesab tapmaz. Asan. Ocaq Nisat, Ocaq Nisat yoxdur. Hmm. Ocaq Nisat. Ocaq Nisatın məndə kitab var, Bakıda çıxıb. 2004-cü ildə. Adı da şişdir. Kitabın adı Kərbaladır. Kərbala o kitabın yəni o kitabı yazmamışdan qabaq onun şeyi var. Müqəddimə. Diski videosu var. Yox. Konkret özündən danışığı da gətirmək olar. Özü də danışır. Yox, danışandan sonra onu yığıb kitaba. Kitab var bizdə. Mən götürdüm o flomastillər onları qırmızı. Dedim ki, kitabı açım. Harda ki belə biabırçı şeylər var, xəttiyim, sonra sübut. Hələ bütün kitab qırmızı oldu. Gələndə basıb çıxarardım kraskaya. Gətirib göstərərəm sənə, kitab bütün qırmızıdır. Bir dənə salmat yeri yoxdur. Nələr yazır? Hətta o yerə gəlib çatıb ki, Allah Subhanahu taala Hüseynə elə bir dərəcə nəsib edib ki, Adəm övladından heç kəs o dərəcəyə çata bilməz. Və sonra bu Adəm övlad, Muhammed s.ə.v də Adəm övlad. Sonra onu şərhləyir. Bir bəli, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm də Adəm övladıdır və o da Hüseynin dərəcəsinə çata bilməz. O çox necət verir öz kitabında. Həmin kitabında deyir ki, həmin kitabında deyir ki, <clears throat> və nəinki həmin kitabında, o diskdə də özü deyir canlı. Deyir, Allah subhanət hala həm aşırı günü, həm də gecən e, e yox, həm aşırı günü, həm də cümə axşamları deyəsən, deyir, mələkləri yığır, Allah subhanət hala mələkləri yığır, peyğəmbərləri yığır ruhlarını, bu da belədir. Deyir, özü, Allah deyir, özü, öz zatı ilə eləyir, senin qədrini tavaf eləyir. Və bunu deyir o zəknizə videoda, orada da yazır. Deyir, sonra mənə elə gəlir ki, bəlkə də oturanlar biraz belə münasibət bəlkə də üz cizgilərin də dəyişikliyi olur. Şimdi qadir, hə, qadir, isə, qadir bəli, bəli, bəli. Allah özü, özü öz zatı ilə eyni Hüseynin qəbrini tavaf edir. Sonra qadir bəli, bu bizim öz kitablarımızdadır. Ehtiyac yoxdur sübutləməyə. Gözümüz üstə geri var. Bəli, dəfələ 4 dəfə, 5 dəfə təkrar edir bunu üzr istəyən haqqı var. Elə savadsız bir insan bilir ki, bu öləndən sonra bunu Allahın qabağına sual dava gedir. Və kitabı da verə bilərəm. Yəni, kitab, mən kitabı indi bir qardaşı vermişəm kofi eləməyə, özü üçün aparıb. Verə bilərəm sənə. Rahat. Hələ mən biabırçılıqlar demirəm. Allah subhanət hala Musa Peyğəmbərlə Turisina dağında danışanda, Musa Peyğəmbər, Allah subhanət hala Musa Peyğəmbərlə danışanda, o kəlləm Allah Musa təqlim, hə. Allah Musa ilə danışdı. Və deyir, söhbət əsnasında söhbət, elə bir ki, əstəxfurullah, ağız billah, da misal demirəm. Elə çayxana söhbəti zat. Deyir, söhbət əsnasında deyir, Allah subhanət hala dedi ki, son Peyğəmbərin yəni Muhammed s.ə.v-in bir nəvəsi olacaq, Kərbəlada ona zülm eləyəcəklər, filan-filan belə danışır. Hə. Və deyir, Allah deyir, xülasənliklə, roza dedi mərsiyə. Allah sinə döyüb, mərsiyə dedi, müsaqladı. Allah sinə döyüb, mərsiyə dedi, müsaqladı. Ha. Mən onu... Belə deyir, Nuh aleyhissalam deyir, gəmisi ilə gedəndə, bir görür ki, gəmi dayandı. Nuh çıxdı ki, nə olub gəmiyə? Bir Cəbrail gəldi, dedi ki, Eynuh, su qalxıb axı, sən deyir Kərbalanın üstündən keçirsən. Bir dənə onun üçün ağla zadlı belə şeylər də yazılıb, rosa zadını gönlüh deyib də. Hə, ağla şeylə gəmi keçsin. Bu necə danışırıq, danışır, rahat da danışır. Hamı da ağlaşma azad deyir, görürsən, deyir, hətta doğulmamış ağlayıblar olsun. Doğulandan sonra necə? Baxırsan ki, Səni o İbn Teymiyənin bir dənə sözü var, İbn Teymiyənin bir dənə sözü var. İbn Teymiyyə bir dənə şeyə rəddiyyə yazıb. O rəddiyədə bir sənədir. Deyib belə şeylər get evindəki uzun qulağa anlat. Bizə yox. Belə şeylər uzun qulaqlara heyvanlara danışırlar, insanlara yox. Adam inanar buna, ha? Və bunlar onun o sözü deyil. Mən dedim bu 8 kitab var, bunlarda da xüsusən də Biharlan var da. Və hətta bir şey alif var, Musavi. Tövbə elədi şeyəlikdən. 4-5 dənə kitab yazdı, birini özüm oxumuşam, Şiyə və Attaşir. O kitabda Promoy deyir ki, bu şişənin kitabları var ha. Deyir, xüsusən də Biharlən var. Zor kitabdır. Verəsən analara, hər axşam uşaqlarına laylay əvəzi oxusunlar, yatacaqlar. Nağıl da yəni. Musa deyir, Şia alimi. Şia alimi nədir? Onun müstehdik pesatını vur, vur, vurmuşdular e, şeydə. E, qumda. Yox. Qumda heç qumda şeydə konkret müstehdik pesatını şeydə. İraq, İraqda. Xo'yi rasululloh, xo'day rasululloh. Tövbə elə. Allah bağışlasın. Tərlərdə məscid oturmuşdum, kitabı götürdü. Dəftərçən yaşda belə, onlarda bir 15 yaşında bir dənə uşaq. Mən eşidirəm. Deyir ki, Musa Aleyhisselam deyir ki, kulağısı, ben kulağısı, Musa Aleyhisselam öz, eşmə eşmək, özüm eşmək. Musa Aleyhisselam deyir ki, ya Allah deyir, məni və Harun'u bağışlasın. Var. Var. Harun da qardaşı Peyğəmbər. O subhanətə vermişəm, mən deyir, yer içində hamını bağışlayaram deyir, İmam Hüseyin deyir, qatırlandır. Ya o neysə, yəni, o sən ümumiyyətlə hədis uydurmaq. Məsələn, mən üçün belə şeylər çox o qədər önəmli deyil. Mən üçün əsas önəmli olan təməl məsələlərdir. Məsələn, öz kitablarında öz alimlər deyir ki, bəli, tarixdə ilk dəfə hədis uydurmaq məsələsi yoxdur. Onu çıxaran e, köpəli şeylər olur. Mən üzr istəyirəm dayım, öz dağa getmirəm də, belə qeybət olmur. Hər məhərrəmli qaba 10-da 20 kupet yazır. Namaz nəvələr, şüns, Quran necə istəyir? Mən necə danırım? Öyle bir dənə yanımda mən bayağıdan üzr istəyirəm. İngil var, sual. Bayağıdan sual vermək istəyirəm, dayandı. Hələ deyiblər səbr edin, səbr edin, daha <laughs> siz bir sual eləməyin, səbr edin. Yani elimizde düşüb kardeş. Allah köməkli olsun. Allah razı olsun. Allah imanını çandırsın. Biz səmərəli istifadə edirik. Əlinə satdıq, suyu belə tökdük, belə getdik. Mən onları səndən çox bilman vermirəm elə şeyə. Mən başqa şey maraqlandırır ki, yəni sən tarixlə görürəm ki, çox maraqlandırırsan. Mən maraqlanmamışam, açıqdır ki, sintetim oxumuşam, oxuma qabiliyyəti çox nəyisi məndir, oxuya bilmirəm. Ancaq disklərdən, zatlardan mənə bu maraqlandır. Demək, bu bu akşam məktəblər bölündüyüz, sünni şiyə. Ona bir dənə maraqlanmışam. Deyim sənə ki, maraqlanmamışam. Harada deyim sənə ki, biraz ehtibar eləmədiyim adam olub. Yox, ehtibar eləmədiyim adam olub. Bir dənə biraz demişəm, ola bilər neyinsə xətirlən, bunu nəsə başqa şey danışarsın. İndi yəni danışanda, yəni ki, haqla danışır. Yəni sən maraqlanmışsansa, yəni. Əvvəl sayıbı istəyəcəksən, sonra danışasan sonra. Həli, hə. Çünki bayaq da soğudu sayıbı. Yəni, bax bu iki yerə nədən oldu bölünməyə? Hə, bir, birinci sual səhvdir. Düzgün cavab tapmaq üçün düzgün sual verməlisən. Səhvin nədədir sual? Sual səhvdir. Səhv ondadır ki, iki yer. İki məqsəddir. Bax, yox, düzgün deyil. Hı. Bunu necə başa düşsən də, yəni mən olğan deyirəm ümumiyyətlə əhl-i sünnəni, ümumiyyətlə şiəni əhl-i sünnəni heç vaxt qabağa qoyma. Heç vaxt qabağa qoyulmuyub da. Heç vaxt şiə əhl-i sünnən qabağında olmuyub da. Bu təkəbbüllü əlaməti deyil, haqqı deməkdir. Bu Azərbaycanda, İraqda, İranda, biraz da Suriyasad, bu tərəflərdədir bu sünni şiə, sünni şiə, sünni şiə və salam. Qarış formalaşıb da söhbət olmuyor. Yox, bir dənə mən nə demək istəyirəm? Yox, sən, biz öz regionumuzdan danışmırıq, biz tarixdən danışırıq. Hmm. Çıx qırağa, Və gür tarixə, əsərlərə belə şey yoxdur sünni şiyə. Var əhl-i sünnə, əhl-i bidə. Sünnət əhli, bidət əhli. Sünnət əhli aydın əhl-i sünnədir. Bidət əhli, yəni sonradan çıxanlar, onların içərisində şiyə, muqtəzilə, xavarislər, qadəri hamısı girir. Çünki şiənin özünün 30 yaxın qolu var. İranda Cafərlərdir rəsmi, Yəməndə də Zeydlərdir rəsmi. Zeydlər Cafərləri kafir sayırlar. Xülasə sözün canı nədir? Əhl-i sünnə və əhl-i bidət deyilir. Əhl-i bidətin içərisində də nə qədər firqə olub, şiyələr də onun içində olub. Heç vaxt deyilməyib əhl-i sünnə, əhl-i şiyə. Deyilib əhl-i sünnə, əhl-i bidə. Əhl-i bidətin içərisində hamısı olub, onlardan da bir şiyə. Şiyə bu bir. İkincisi, demək ki, əhl-i sünnə haçandan çıxdı və bölündü, bu da düzgün deyil. Niyə? Əhl-i sünnə, qardaş, məhzəb deyil. Əhl-i sünnə məhzəb deyil. Əhlüsünə İslamın özüdür. Və salam. Amma bəli, indi məhzəb kimi görünür. İndi məhzəb kimi görünür. Bir də adi misal deyim. Bir də vərək var orada, ağ vərək. E, ehtiyac yox deyə də. Hə. Məsələn, bax. Bax, bu vərəkdir, hə? Bu vərəyi təsəvvürlə ki, bu İslamdır. İslamdır, bax, İslamdır. İndi bax, Bu ağappaq vərə idi. Mən buranı rənglədim qırmızı. Yəni, belə deyək də, ağ vərəyin üstünə əlavə rəng qatdım. Qırmızı, buran yaşıl, buran göy, sarı, qara, çəhrəyi, qəhvəyi elədim cürbəcə, ortanı rəngləmədim. Hirsəni ağ saxladım. Hə? İndi sənə sual verirəm. Bu ortadakı nə rəngdir? Nə rəngdir? Mən də qardaş sənə bir dənə sual, mənim cavabım o deyil axı. Mövzudan çıxırıq. E, bir dənə səbr səbr düşünmürsən sən mənə izah edirsən. Yox, yox. Mən bilən səndən dürüst cavab axtarıram. Amma dürüst deyil bu. Sən səbrləndir, səbrlə görürsən. Ağ rəngdir. Ağ rəng, ağ rəng deyil. Çünki heç burada rəng yoxdur. Kağızın özüdür. Amma rəng kimi göründü. Niyə? Çünki başqa rəngləri qrafına qoyduqla görə. Ağ rəngdir də, yəni ona görə ağ rəng, amma rəng deyil. Çünki rəng deyil axı bu. Bərəyin özüdür. Bax. Əhlüsünnə İslamın özüdür. Məzhəblər çıxıb, çıxıb, çıxıb qalıb olsa da İslam, hə, onu qıraqda məzhəb kimi görüblər. Bu çalabdır, və salam, əhlüsünlə tarix. Sən, sən iddia edirsən ki, əhlüsünlə tarixin hansı dövründə ortaya çıxıb çıxmayıb. Muhammed s.ə.v-in dinidir bu. Bunun ardıcılığı necədir? Ardıcılığı, aa, bax bu ki, ardıcılığı belədir ki, Muhammed s.ə.v öz di, Muhammed s.ə.v-lə dini, din nədir? Quran və sünnə. Hmm. Üçüncü var, dini ondan kim götürdü? Sahabələr. Biz sahabələr və əhl-i beyt də onun içində də. Bu əhl-i sahabət də. Düzdürmü? Sahabələr. Sahabələrdən dini kim götürdü? Tabiinlər. Tabiinlərdən dini kim götürdü? Əsbəyt tabiin. Və əhlüsünün alimləri də özə tabiinlər və əsbəyt tabiinlər dövründə idi. Onlar da kitablara yazdılar, gəldi çıxdı bu günə. Bizim dövrdə və bu məhzəb deyil axı. İslamın özüdür. Amma şüəlik, məsələn, soğurdan çıxdı bu misal kimi. İndi əhlüsünün məhzəb kimi görünür. Məhzəb deyil, İslamın özüdür bu qıraqdan məsələlər çıxdığına görə bu məsələ gün görmür. Yəni bu iddia görə tarixin hansı dövründə çıxmayıb axı bu. Bu da belədir. Konkret qardaşımız ardıcılığı mənəliyə, konkret ardıcılığı. Dedim də. Yox, Məhəmməd peyğəmbər. Sallallahu əleyhi və səlləm ondan dini sahabelər götürdü. Sahabelər konkretmi? Mən bilirsən problem tam başqa. Sahabə mən, sən mən, sən yəni mən başa düşürəm, elə bir Yox, yaxşı onda mən sual başa düşürəm. Konkretmi nə? Bir dənə necə? Kimlər sahabelər? Sahabelər kimdir yəni? Yox, konkret, hə? Sahabelər kimdir? Yəni, Peyğəmbərimizdən sonra bizə götürüb bunu çıxardan və bugünkü günə qədər, yəni ki, o ki, bərədəz yazılıb ha. Qız qardaş deyirəm. Yaxaba yazılıb. Ardıcılıq mənə lazımdır. Bəs mən də o deyirəm. Deyirəm ki, mən sənə bir nəfərin adını çəkə bilmirsən axı. 100, 100 minlərlə sahabı var. Dini Peyğəmbərdən bir sahabı götürməyib ki. Məsələn, Əli, məsələn, Abu Hüreyrədən 5274 hədis nəql olub. Ayşədən 2000-dən artıq. Əlidən 1800-ə e, yaxın. Tutaq ki, başqa sahabədən 500 dənə Abu Bakrdan cəmi 30 neçə hədis e, nəql olub. Ömərdən cəmi e, deməli 500 e, neçə də. Əhlüsünnə kitablarında Əlidən nəql olunan hədis Abu Bakr, Ömər, Osmandan nəql olunandan çoxdur. Yəni hər sahabədən az bir miqdarda hədis nəql olub. Bu da səbəb nədir? Səbəb çoxdur. Məsələn, Abu Bakr tak peyğəmbərdən sonra az bir müddət yaşadı. Səbəblər çoxdur. Mən bundan girmirəm. Yəni sual nədir onu tam bilən. Sıralama budur. Sual, dini, sual, dini... Sualını aydınlaşdırın da yəni. Hə, bu sualı təbii ki. Təfil olmasa, gördüm bir təfilləşdi. Bu Səhih Müslüm kitabını deyir, Teymur Ruslanla götürmüşlər mənasını. Biraz belə bir səfərlikdə görmüşəm, biraz yubatdım. Bu üçün orada belə bir şey rastlaşmışam. Demək, e, kitab burada olsaydı lap rahat olardı. Dinən, dinən, dinən. Dinən, dinən. Səhifəsini yadında saxlamışam. 533-cü səhifədir. Denə. Yox, ehtiyac yox. Demək orada yox olsa sevdin. Denə. Yox, olar rahat olsun. Dur. Çünki mən bir sən oxudum o kitabı oxumuşam. Sən dinən belə bir şahid. Keçən də sən biraz qırqqana-qırqqana şey oxuyuram, yadımda yatdı. Bəlkə oxumağı da öyrəndim. Yanında kimsə danışır və sənin də danışdıqların var burada. Onlar şey bu zaps oldu. Onlar orada çıxma yox. Alışdı. Məsələn, mən də Amma özüm oxuyum. Adi bir dənə cümləsə Ruslanla oxudum, bir dənə cümlə bir cümlədir. O cümləni dörd-dörd oxuyuram, çatmır mənə ki, cümlə mənə nə edir, nə var çətinlik deyir oxumağa ona görə. Dörd dəfə, beş dəfə oxuyam, tas səfərə görə əldə çəkmirəm, anlatdım. Bu cümləni izah eləyən olsa, səni o tez qavrayarsan da, mən yarın da tez. Ayrıca başa düşdüm, tavassızlıqdan söhbət olmaya gedir. Baxın, mən bu belə şey eləyə bilərəm belə. Sən, biz, sən bizim bu sağla köməklə. Savadsızlığımızda istifadə edənlər. Ona görə bu bilimdədir də. Həmişə belə oldu, elədir işte. O da savadsızlığına əmələ gələr ki, sən biz oxuyub götürmürük ki, biz onu kimlərsə götürürük. Biz onu oxuyub dərk eləməliyik də, qanunu da bilməliyik ki, biz nəyə gedməliyik, hansı yolla gedməliyik. Yox, biz onu kimdən söylənib götürürük? Bizim bax, ən böyük mücdadımız budur. Təqsirimiz. Görüb götürürük. Oxuyub yox. Ulan kəs belə eləyim, mən də belə eləməliyim. Bu mənim kitabında var. Yəni, bunu babam belə eləyir. Yəni, indi mən durub başqa kimisə yolu ilə gedməməliyəm ki. Düz-düz deyil. Təhrirul vasilə. Nə tərcüməsi nədir? Tərcüməsi. O, o, o mövzu nə fərqi? Fikri kitabdır. Tək onda deyil, hamısındadır. Nə təqəlir? Hamısı, hamısı, bütün kitablar. Köz oxşanlar. Yəni, Lənkəranda da var, İstanda, Cavad təbisi oxunur, hamısında var. Tək birində deyil. Hə, hamısı. Yəni, onda öz aralarında ixtilaf yox da, icmadır. Hə. Mən o şeyə dedim, o dedi ki, ola bilməz elə kitab. Sandı. Hə. Hə. Bunda olsa nə deyildi sən? Fikrin ola bilməz. Bir dənə bax buna olsun. Fikrin mən çatdım. Bunu bunu ola bilməz. Bax onlar hamısı biz qəbul edirik da. Bizdə kitablar. Yox, biz kitabların yerə qarışdırmışıq. O Mətin Musa. Fasad səxi. O bərəqi birinci nöqtə. Yəni birinci danışmalı. Bərəqi ki hamısını. Yəni ki, yanımızda yəni özü oldu qız oxuyur. Yəni hansının xətrini olmaq. Hə, bəs salam. 12 12 şeydə 12 xəlifə hədisi. Bu hədis Müslimdə hə- hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xülasə qısacası, yəni məndən sonra 12 xəlifə gələcək. Və onların xilafətində din izzətli olacaq. Hə. Dəhşət. Bilsə nə dəhşət? Birincisi, tarixdə şiyəlik yarananda şiyəlik yarananda küfədən, hələm təzədəsə 12 imamçılıq əqidəsi zad yox idi. Deyəcəksən, iddiadır, iddiadır, şiyyə kitablarında var. Məsələn, Növbəxtinin kitabı var. Firaq-ı Şiyə, Şiyə firqələri və Abbas Qumminin Əl-Farq beynəl-Firaq, firqələr bar, arasında fərqdə belə şiə firqələrindən danışan kitabdır. Gedələ orada yazılıb. Yəni nə? Şiəlik çıxanda şiəlikdə 12 imam əqidəsi yox idi. Birinci üst imam əqidəsi var idi. Həsən, Hüseyin, Əli. Sonra artırdılar Keysanilər 4 imam əqidəsi. Həsən, Hüseyin, Əli, Muhammed ibn Hənəfiyyə. Əlinin o biri zövcən olan övladı. Sonra artırdılar 6, 7, xülasə xülasə və bu bu məsələlər bütün şey kitablarında var. Məsələn, biyaqla dediyim rafilər. Məsələn, bir dənə ravidir Yunus ibn Süleyman. Həmin ravinin bioqrafiyasına baxırsan, deyir ki, bu ravi, bu ravi vaqifi olub. Vaqifi. Vaqifi yəni nə? Yəni 6 imamçı şiyə. 6 imamçı. Deməli, o vaxtda 12 imamçı şiyə əqdəsi olmayıb. Fikir ver, sən. Və belə ravilər şiyə kitablarında yüzlər nədir? Yüzlər nədir? Risalədə var o hamısı. Nəvusi ravidir. Nəvusi nədir? 7 imamçı şiə. Zeydilər. Zeydilər məsələn Zeynalabdin yoxdur. Zeynalabdin hansı ki Cəfərlərin dediyi 4-cü imam. Dilə tərəfəqizin yanında o var. Yəni, hamı sələfi olub. Zeynalabdin ki var. Zeynalabdin oğlu, iki oğlu olub. Zeynalabdin əsl adı Əlidir, o ləqəbidir. İbadət edənlərin zinəti. Əsl adı Əlidir. Əlinin, yəni Zeynalabdin iki oğlu, yəni əsas oğlu olub, məşhur, alim. Muhammed Baqir Zeynul Abidi. E, eh, Muhammed Baqir bir də Zeyd. Zeydilər deyir ki, Zeyddir imam. Zeynalab dindən sonra. Ona görə Zeydilərdir. Bunlar deyirlər ki, Muhammed Baqir sonra Cafər, ona görə Cafərlərdir. Öz aralarında olan deyirəm, mənim qırağa çıxmıram. Zeydilərdir. Sonra biraz da endi aşağı. Muhammed Baqir'in oğlu İsmail, bir də Cafər. İsma İsmaililər var. Şiə firqəsi. Deyirlər ki, İsmaildir imam. Niyə? Baxın, Şiə firqəsinə görə imam atadan böyük oğla keçməlidir. Ya, Muhammed Babirin böyük oğlu kimdir? İsmail. Bunlar da deyirlər ki, onda İsmailə keçsin də. Hə, bəs necə əxər keçib? Burada şiələr bir dənə bəda əqidəsi, yəni Allahın fikir dəyişməsi əqidəsini çıxartdılar. Yəni proqram dəyişdi. Şeyh sallandadır. Yəni xülasə, xülasə, Belədir etiqad olmayıb şeylərdə 12 imam etiqadı. Hə, sonra gördülər ki, Peyğəmbərdən belə hədislər nəql olub. Məndən sonra 12 xəlifə gələcək. Onların xilafətində İslam əvz olacaq. Və qurdular İsna Aşəriyyəni, 12 imamçılığı. 12-si də buraya işte. Səbir. 12 imamçılığı qurdular. Və ən önəmli məsələ Çox bu mənim maraqlıdır, hələm də cavabını tapmamışam. Yəni mənə aydın deyə, yəni bir şeydən, biləndən cavabını tapmamışam. Və bu Zeyd ki var, e, Zeyd. Muhammed Baqirin qardaşı. Zeynaltın oğlu. Hansı, hansı ki Zeydlər deyil biz ondan. Zeyd. Deməli, öyle bir şey dedim, mənim kunyam ona görə da. Abu Zeyd. O kunyadan götürmüşəm. Yəni, o Muhammed Bakirin oğluna görə, e, Sinantin oğluna görə. Yəni o çox xoşum gəlir. Zeyd məsələn 12 imamçı əqidəsində olmayıb. Və elə bir şey iddia da eləməyib. Subut tarix. Çünki Zeyd Muhammed Bakir ola ola özünü nə elan eləmişdi? İmam. Əməvilərə qarşı qoşmuş da. Yəni imam Bu mənada imam yoxdur, şiəridəki imam yox. Yəni dini rəhbər. Bizə görə Peyğəmbər Əsələm birinci imam Abbaqırdır, yəni rəhbər. Zeyd onda Muhammed Baqir qala-qala özünü niyə imam elan elədi? Yəni dini rəhbər mənasında, ya başqa cür yox. Onda elə çıxır ki, Zeyd 12 imamçı əqdəsində deyildi. Hə? O, o etiqatda olsaydı, Muhammed Baqir ola ola özünü imam elan etməzdi kibra. Onda Zeyd kafirdir, 12 imam əqidəsində olmadığına görə. Və ya belə deyim, niyə atası Zeynul Abidin ona bu əqidəni öyrətməmişdi özü doğma oğlundan? Özü də alim oldu. Muhammed Baqir nə dedikdə, o Mədinədə olub, Kufədə. Abu Hanifənin dostu olub. Can qardaş oldular bir yerdə. Hə. Belə bu, bu, bu məsələ var, şeylərin öz kitablarında gəlir. Kitab-ül kafidə gəlir. Bilsən necə? Tak adında biri var, tak. Ona şiyələr mümin-i taq deyir. Əhlüsünə şeytan-ı taq deyir. Şeytan olur. Bu imamilik əqidəsini var ha. İlk çıxaranlardan biri bu olub. O Kufədə olub. Və Zeyd eşidir ki, belə-belə şeylər danışır. Bu danışdığım kitab-ı kafirədir. Ona diqqətlə. Zeyd çağırır taqı yana. Deyir, taq. Sən belə iddia edirsən ki, belə bir etiqad var. İmamilik. Atamdan öz oğluna belə-belə gəlib, yəni atadan oğula keçən bir etiqad. O da deyir, bəli. Deyir, subhanallah, Zeyd deyir. Mən deyir, heç yadımdan çıxmır, balaca uşaq idim. Atam, atam Zeynul Abidin, yemək dilimi yandırmasın deyə loxmanı əlinə götürər, soyda soğram ağzıma qoyardı. Deyir, ey tak, mənim dilimin bu dünyada yanmasını istəməyən atam bu etiqadı mənə öyrətməməyinə ahirətdə bütün vücudumu yanmağımı istədi. Necə oldu mənə bu etiqadı öyrətmədi? Hansı ki, sən bunu iddia etmirsən atamla. Qardaş, belə etiqad olmayıb, e? Bu etiqat imamların vaxtında olmuyub. Kureyni ilk hədis kitabını yazan kimdir? Bunlar öləndən sonra, Həsən Əsqər öləndən sonra 50 ildən sonra doğulan biri. Doğulub da ölüb axı. 12 dilə hamısı yoxdur. Bu birisi nə deyirlər qeybdədir da. Neysə keflədə adlarından neysə uydur. Bu öz yerində. Bu bir izah. Amma o hədisin yaxşı şərhi nədir? Çox rahat. Birincisi, Muslimdə belə indi bu dəqiq rəqəm yanında deyil, başqa Əhmədin Müsnədində də olmalıdır. Belə bir hədis də var. Mənim ümmətimdən 12 münafiq çıxacaq. 12 münafiq. İndi o rəqəmə görə nasibilər də, Əhlibeytin düşmənləri də istifadə edə bilər ki, 12 bu münafiqlər imiş. Bu rəqəmlə hər şey həll olunmur ki. İki başqa cür. Hədisə nə gəlir? Məndən sonra 12 xəlifə olacaq. Mən sənə sual verim, qardaş. Əli Nəhsəndən başqa kim xəlifə olub o çəkilənlərdən? Kim xəlifə olub? Əli xəlifə olub 4 ildən artıq, Həsən də 6 ay. Hüseyn xəlifə olub, yox. Zeynul Abidin Muhammed Baqir Cəv, hansı xəlifə olub? Hədis sözü ki, məndən sonra 12 də xəlifə olacaq, üstəlik ondan xilafətində İslam əziz olacaq. Xəlifə olub onlar. Mənə də səndən maraqlanır. Yox, mən sənə, mən belə danışmam. Yəni, mən sənə Yəni, o hədisin fəhmini deyirəm də, başa düşdüm, mənasını deyirəm. Yəni, sənə çox güman ki, o, ola bilsin. Ya sən özün rast gəlmirsən, yola bilsin sənə o hədisi kimsə göstərib və göstərməyib, kimsə göstərə bilər. Həsən. Sonra xilafəni verdi Muaviyyəyə. Yəni.